Mane katolik chachni um, euh, ulam shlalin dagu yoron bit um, euh, ugik son stock morgolinuit bit ugik son stock chou. Euh, langoya er Jesus Christin aidlik turang la ruit sous sectam bosot bas en tegar son stock. chou en en ramgin choural, en bol tengerbourg neogik s'en sort. Teget im rondet kelin rang Jesus Christin aidlik, droag la ruit bit bostok. Boyou, Jesus Christ bit ni dont baidik. Teget bitoni ogik s'en stock. Harin, ono globit, zofron nexwelik, tot roular sanate. A ou geek s'en sort, bas ou geek war, bouyou. Euh, Orin uk bi bolgor, bas ougik nandingan radgalar, time yalgalte bagabiste, sort. ougik ugik war. Bi rumusik s'en sort, bolno, rarin euh, tuni geek bas Jésus Kristinu gixanslo, tegeto dojaj tunik rulanawahwe, tim tim Te Teget bit donkanshai sanslo teme, terruit, Jesus a Jacob, Joran Narinramt, Simon André Royerin Gertocic, Simoni Radom Ech, er, Chaluchat Reptech Baila. Ter daruitan te tunik ture Jesus relret, der tunhu iret garasan barin boskrot, ter mekte halucha boliot, tedant wilchilche. Nek du a Jesus Christ engin hun baizan time, egel hun baissant. Chavnar tega hamt yavche son, morior bish time, morin ter ger bish, rin yavgan, yavch Und da drin ruft ja Marota Teo Egerech, en bol en ginrum, egelrum. Den gerburni a min gansru bei sand polopch, bit narte adil yavj bei sambas, tunira jut shav netz rot bei sand. Jak bit ante adil bei a haertrumosintolo, trumosintolo, tolo, sein zuil wil te tek bei sand polopch, bas bur trumosintolo, a sainik Wiltech baizan. Tan ar sanslot bibas bibaz Bibas, usin tolo irsan bile, bibaz tenger burni ranslalik turrog tolo irsan bile. Nek du gertzuil, bit Jesus Christin turret met euh, tuni nurt sarek, hartz polno bas, juren bolomste. Royer du gertzuil, ter ter simoni, hadam edge, хүнд овчтой байсан түүнийг хараад өрөвдөж бас түүнийг эдгэрсэн. Би төтөө хоёр мянган шилин дараа бас үнийг олгож чадсан. Есүс Христос хүчдэл гардаг тийм ээ. Ит хүч гардаг. Ямар хүчдэл вэ гэхээр en bol Edgerson Hutsch. Il l'archoular Hutsch, tu mets Jesus Christus immerhu saini ruch gartak. Tegetono globibas enturebotochpolno. Time, jakoto, Jesus Christ un rambain qui bas tunes ruch gartak. A gurabdu gartam, teruit, simoni radam, edge, oto symbole centime, euh, júri szembe. A tedent, will chilch by szent. Tedent, kedek man Jésus bas euh, tunisaf nart. Et gersnidara, radam Edge, simoni radam Edge, Jézus, will chilch by szent. Wishler, lert, gedek man jemarutak tewe. Onodrin baitlar Schusswell, Wishlel gedekman bol Yahweh, Busatrumus twilchilke utzuler. Ralin mongolchut uron unik sein medetchen. Aafda Wishler gedekman enbol, Orutak tetime, Wishler en bol, Asrar time, gesanotakte. Tim gunutakte uk baina. Bit, en ont été tot rulsan bit, réalité, réalité sans symbole, bol bitounik medetchen. rirve bit, en ugi kroulen av or Jesus Christ est chavnar tega yavch Teget ono globi tonte odort, Jesus te rant yawar, a susek ni zorilok, time, susek ni zorilok, bas mini zorilok. Tunes zorgalik euh, juren hauar, bas mini bitni zorgilok. Rarin Teramit bain, time? Ter bitni dunt bain. Teget bitunik bas Rulan aftsboln ono oklo. du gartzuil ter ofste rumusik et gersan. Madat gubi ofste bain ono oklo, time? Ez minisat gel ofste baina. Teget en morgolor ulam shlam bit. Tenger burni it ruchik, time. Tenger burni ruchik. Rulenar polno. Im serantzo il baga. Un guiger, time. O do mongolt, bas do front mongolt bis. Del ridayar, ruchtezuil yue, monk to gruk, time. Monk ruchte baina. Teget ono globi, ingech bas asuchpolno time, orroso Mini ruch, hanas, rines, garch irteque. Monto grogosimo, es fel bodit, zuilesimo, es fel minihair tangerbornas irtekimo. Timas sultpai. Rirve mis nisetkel saint bich paival, rirve mini bi sain « Et hutsik, roulan afchpolno. Harlin nek nort bain »« so tuniugik son sorbisch, a orin uk bi bolgor. Ramgin churalal sulbein Gorab du gartan an bol teruid a Simoni Adam Edge a bas uh, Shavnart Wilchilch Bison. Bit dongoncha saint sentime, Wischler, getekman en bol. Äh, Sofron engin ukbisch, en bol gunutakteuk. A Wischler, getekman en bol, busat trumust rundetkel asramsch, utzuler, timé. Bas äh, nogotalar en bol h tusik raruilar, ashtusik, H Zuzek nu ruft einen Raumgin Schural. Bit den Gerbornas Holland sein Zwilsik Rolanaf Santul, bit und Ashtusa Haruiltak. Madatko biofste Baisan, den Gerboran Nadatusal San Oshras, ono globiant irch, kel rundetkel usul santime, einen san einen Raumgin sein. Den Gerboran bit naras Jurulech Bain, zofron bitni Ash tous bitni morgol bitni zalbiral time madadku yutambar o da a shashin nada tusal sambecha te getenger bochon nada sodo yu zofron morgor shintsusek teger zalbichar time or nandin zuil, getchparque. Medetch bitoto, tenger bornio gik sort, bas roulanawar errektet Im gorlant zuil baga, teget raer tarandusa esu sek nude, a tofchrond relbel, mini andral mini setgel hor shlok bolno, Jesus Christin, rutschadlas, rutschadlar, mini andral Mini odor min andral, orschlok deutsch bolno. Mini zursetkel, orschlok deutsch bolno. Rarin nek nort bain, zo from ugik sansorbich, ugik rulanawar, tangerborni ugik orin uk bi bolgor, tengerburni ugik euh, ratkalar, time, en en ramgin shukral zuchante ratkalar. sa rairtach en danach, encerran ma machir bairla, tenger bourni, sofron, euh, son sorbich raz, rarlin roulen euh, machir bairla, hiver